บุ๊กทูสี่สิบแปด quarante-huit, 48. กิจกรรมระหว่างการพักร้อน les activités de vacances. Les activités de vacances. หาดทรายสะอาดไหม Est-ce que la plage est propre Est-ce que la plage est propre เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Est-ce qu'on peut se baigner là Est-ce qu'on peut se baigner là เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Est-ce que c'est dangereux de se baigner là Est-ce que c'est dangereux de se baigner là ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ Est-ce qu'on peut louer un parasol ici Est-ce qu'on peut louer un parasol ici ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ Est-ce qu'on peut louer un bateau ici Est-ce qu'on peut louer un bateau ici ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Je voudrais faire du surf. Je voudrais faire du surf. ดิฉันอยากดำน้ Je voudrais faire de la plongée. Je voudrais faire de la plongée. ำ ดิฉันอยากเล่นสกีน้ Je voudrais faire du ski nautique. Je voudrais faire du ski nautique. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ Est-ce qu'on peut louer une planche de surf Est-ce qu'on peut louer une planche de surf ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques Je suis seulement un ou une débutant débutante. Je suis seulement une débutante. ดิฉันพอเล่นได้ Je suis moyen ou je suis moyenne. Je suis moyenne. ดิฉันเล่นได้ดีมาก Je m'y connais déjà bien. Je m'y connais déjà bien. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Où est le téléski Où est le téléski คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า As-tu amené les skis As-tu amené les skis คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม As-tu amené les chaussures de ski As-tu amené les chaussures de ski